ان الله عالم غيب السماوات والارض انه عليم بذات الصدور وحقيقه منزي مungu ni mjuzi wa siri za mbinguni na ardhi hakika yeye ni الذي جعلكم خلائف في الارض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا yeye ndiye aliyekufanyeni manaibu katika ardhi na anayekufuru basi kufuru yake ni juu yake na kufuru za makafiri haziwazidishi kwa mula wao mlezi ila kuchukiwa wala kufuru za makafiri haziwazidishi ila hasara Kul araaitum shurakaakum الذين tadauna min دون Allahi aruni mada khalaku minal ardu. Aruni خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا سيما mnawaona hawa miungu wenu wakishirikina mnaowaomba badala ya Mwenyezi Mungu. Nionyesheni wameumba sehemu gani katika ardhi au wana ushirika wowote katika mbingu au tumewapa kitabu nao kwa hicho wakawa na hoja zilizowazi lakini madhalim hawaahidiani wao kwa wao ila udanganyifu tu. Inna allaha yumsiku as-samawati wal ardha an tazula ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا Hakika Mwenyezi Mungu ndiye anayezuilia mbingu na ardhi zisiondoke. Na zikiondoka hapana yeyote wa kuzizuia isipokuwa yeye. Hakika yeye ni mpole mwenye kusamehe. واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا na waliapa kwa Mwenyezi Mungu ukomo kwamba akiwajia mwonyaji bila shaka watakuwa waongofu zaidi kuliko taifa jingine lolote. Lakini alipowajia mwonyaji hakuwazidishia ila kuikimbia hiyo haki.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 hebu hawangojei aliyowasibu watu wakale basi hutapata mabadiliko katika mtindo wa Mwenyezi Mungu wala hutapata mageuko katika mwendo wa Mwenyezi Mungu awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwah وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض innahu kana aliman qadira Je, hawakusafiri katika ardhi wakaona vipi ulikuwa mwisho wa waliokuwa kabla yao na hao walikuwa wana nguvu zaidi kuliko wao na hapana kitu kinachoweza kumshinda Mwenyezi Mungu mbinguni wala katika ardhi. Hakika yeye ni mwenye kujua, mwenye uweza. Walau yuakhidhu Allahu an nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbatin walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا na lau kuwa Mwenyezi Mungu angeliwachukulia watu kwa walioyachuma basi asingelimwacha juu ya ardhi hata mnyama mmoja lakini yeye anawachukulia mpaka ufike muda maalum basi ukifika muda wao, basi hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwaona waja wake barabara. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Hakika Mwenyezi Mungu anajua vyema kila kilichofichikana katika mbingu na ardhi. Hapana chenye kufichikana kwake. Na lau angekukubalieni akakurudisheni duniani mgelirejea yale yale yalikukatazeni. Hakika yeye mtukufu anavijua vyema vishawishi na vivutio viliomo ndani ya vifua. Mwenyezi Mungu ndiye aliyekufanyeni baadhi yenu wawafuatie wengine katika kuimarisha dunia na kuifanya itoe matunda yake. Na yeye ni mwenye kustahiki kushukuriwa si kukufuriwa. Basi mwenye kumkufuru Mwenyezi Mungu dhambi za kufuru yake zitakuwa juu yake mwenyewe na makafiri hawatapata ziada yoyote kwa Mola wao mlezi isipokuwa chuki na kukasirika wala makafiri hawatazidi ila kupata hasara tu. Ewe nabii waambie washirikina hebu nambieni mmeiona hali ya hawa miungu wenu wakishirikina mnaoabudu badala Mwenyezi Mungu Hebu nambieni sehemu gani katika ardhi walioiumba wao? Hebu wana ushirika wowote na Mwenyezi Mungu katika kuziumba mbingu? Sisi hatukuwapa kitabu cha ushirikina wakawa wao wanatoa hoja kutoka humo. Lakini wenye kudhulumu hawahidiani wenyewe kwa wenyewe kwa uombezi wa miungu yao ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu ila kwa uongo na kupambia pambia kusomdanganya mtu ila aliyekuwa akili yake ni dhaifu. Hakika Mwenyezi Mungu ndiye anayezuia mpango wa mbingu na ardhi usivurugike na ndiye anayezihifadhi mbingu na ardhi zisiondoke. Na lau akizijalia kuondoka hapana kuweza kuzihifadhi hizo isipokuwa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Hakika yeye ni mpole, hafanyi papara kuadhibu wahalifu. Yeye ni msamehevu wa madhambi ya wenye kurejea kwake wakatubu. Aya hii tukufu inathibitisha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake ndiye muumba mbingu na ardhi, yeye ndiye mwenye kuzishika zisiondoke. Kwani hivi vitu viliombo mbinguni vya karibu na mbali vinavyoonekana katika kuba la mbingu vimeshikamana kwa mujibu wa mpango maalum wa namna ya pekee aliyoumba Mwenyezi Mungu aliyetakasika na kutukuka na yeye ndiye aliyeviwekea mvutano usiokatika kwa kupita zama na vizazi na ndiye anayevihifadhi visikosee mizani yao na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mwenye uweza huu wala hapana mwinginewe na makafiri waliapa kwa jina la Mwenyezi Mungu mwisho wa juhudi yao kutilia nguvu kiapo chao ya kwamba bila shaka kiwajia mtume kuwaonya basi wao hapana shaka watakuwa miongoni mwa mataifa walioongoka zaidi kuliko hao wenginewe waliokadhibisha mitume wao. Lakini alipowajia mtume kutokana na wao wenyewe akiwaonya hakuwazidishia kwa kuwaonya kwake na kuwa nasihi isipokuwa kuikimbia haki. Wameikimbia haki kwa kupandwa na kiburi katika nchi na kuona ari kumnyenyekea mtume na dini aliyokuja nayo. Wakapanga njama za vitimbi viovu na ni shetani ndiye aliyewaongoza hata wakaiacha dini na wakaingia kumpiga vita mtume na wala madhara ya vitimbi viovu hayampati mtu ila yule yule aliyevipanga. Basi watu hao wanangojea nini isipokuwa sunna ya Mwenyezi Mungu iliyowasibu wale waliowatangulia? Basi hatoipata njia ya Mwenyezi Mungu anavyoyafanyia mataifa ibadilike kama wanavyotumai hawa pangaji vitimbi yawe kinyume na waliowatangulia na kabisa hutopata mwendo wa Mwenyezi Mungu ubadilishe njia ulioelekea. Je, hao hukana wakakanya tu ahadi ya Mwenyezi Mungu kwa washirikina bila ya wao kusafiri katika ulimwengu wakaangalia kwa macho yao athari za maangamizo yaliyowateremkia waliokuwa kabla yao kwa sababu ya kuwakadhibisha kwao mitume na kabla ya wao yalikuwako mataifa yaliyokuwa na nguvu kushinda wao. Nguvu zao hazikuweza kuzuia adhabu ya Mwenyezi Mungu, kwani yeye hashindwi na chochote kiliyoko mbinguni wala katika ardhi. Hakika yeye ni mwenye elimu kubwa kabisa, mwenye uweza mkubwa kabisa. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu angelikuwa na waadhibu watu duniani, basi hapana shaka adhabu yake ingelienea na asingelimwacha juu ya mgongo wa ardhi hata mnyama mmoja, kwa kuwa wote wametenda madhambi. Lakini anaakhirisha kuadhibu mpaka siku maalum, nayo ni siku ya Kiyama. Basi ukifika muda wao waliowekewa, atawalipa kwa uangalizi kamili, kwani yeye ni mwenye kuviona vitendo vya waja wake, hafichikiwi na kitu chochote katika hivyo. Na mwenyezi mungu ndiye mwenye kujua kushinda wote.